Bel kartez, minten gire Obekiago erranda, eian ikerketa batetaz eh, interesatu dira laborantza lurrei, lurari berezikiz, nolako lurradan ipar euskal erriko beraz eh, be, ere mu oietan, eta preseskin nola landatu behar diren gauzak, zer landatu behar den eh, guneka, ikerketa horretaz zitze egiteko maite goienetxe, gurekin dugu, ostion aipatu dugu, beraz lan, be, landu zen ituztela kasik sortzi mila hektara funtsian basina fahuan gaindi ze ondoriotara duzareten, nolako lurra bada beraz landa hoietan. Um, Egia lan hori Baxenafarroan ere mandugula, uh, eh, baina uh, eh, Baxenafarroan uh, eh, atseman ditugun lur eta emaitzek balio dute ere uh, Siberua eta Baxenafarroaren zat. Beraz, bon, lurrak ainitzak dira uh, Ipar Eskoalegian uh, Pirenoetan uh, baigira, eta beraz uh, gauza guzek bezala badituzte pondu positiboak eta pondu negatiboak. pondu positiboetan labur biltzeko erretelan dugu emengo lurrak orokorki biziki-biziki uh, aberatsak direla, eta urte ustartu zemengo aroari, ebe aski eh, fite ikusten da, gauzek, eh, ala, eh, fite pusatzen dutela edo uh, produzio hainitza egiten aldela erriuntan, ebe ala, lura, hor uh, baitira, onak baitira. Lur hona da beraz lur eta luja aberatsak dira. Mm. La, mineralki eta organikoki aztertzen direlarik, biziki lur uh, eh, aberatsak dira, eh, eta aro aberatsa dugu ere, beraz hortako, be, ala, produzio, laborantzako produzioa initza da eta, eta eman koja da. Uh, pundu negatibuetan, da, uh, mm, labur biltzeko erraiten aldugu, Hemengo lujeri, eh, pentseta lujeri, eh, kasu handia eman behar dugula. Eta ben, tura zori dugu pixka bat ahantzi azken urtetan, ala onkailuak eta ezpeitziren kario, bon, be, belaja edo hartua pusarazteko onkailua erosten zen eta emaiten zen. Eh, ainitz kabal bat dugu etxaldeetan, eh, eurite ainitz bada ere primadera eta negu eta batzutan udan ere. Beraz, hemengo lujak pixka bat eh, fragilak dira eta edo gehien bat tinkatzen dira, estofatzen dira dira, ala, eh, euri, kabal, e, eta bajekin, eta beraz, eh, hori e, e, da lehen e, gauza bat, eta bigarren gauza bat, da hemen golurrek, e, beren, e, e, identitatean ero, ez dutela, ez dituztela onkailuak eta atxikitzen. Beraz, batzutan ez du balio kantitate handiak maitia, lujauriek ez du, ez du gaitasunik atxikitzeko eta are gutiago hemen eh, maldetan. Mm. Beraz, eh, horrek uh, askifite uh, eh, ere mangeitu, uh, ala, haulku uh, praktiko batzuetarat, da, uh, be pentsen, estofatuak diren pentsen horiek uh, uh, hemen lujak ere antzidut erraitea, asidifikatuak dira, eh, genetikoki uh, dira, beraz uh, edo alo horietan ere noiztenka kisustatzea edo, edo kalziomaek ekartzea, Eh, eta aholku berezi bat ere eta hori askiuntza lan dugu da hemen esantza bat badugu da horrendik askuntza bat dela hiper eskolegian beraz askuntzak eh, ongarria eta lizira eh, dakar berarekin eta hori mm, da naturalki, da, eh, ilu naturala da eta beraz horien erabilpen ona eta hor besteak beste oartu gira ze garantzia zuen eh, eh, ongarrien estaltzea manera batez edo, edo bestez eh, bere balioa atxikitzeko, eta ungarriak bere balioa atxikitzen dolarik, eta gero eh, edatzen delarik lujean, Behoek luj hori, eh, lujo hori eh, bizia emaiten du, eta uh, onkailu mineral bat, bezain bat, uh, pusarazten du. Beraz, ala, baditugu luj aberatxak, Baina lu horiek, ejangin eh, bai genetikoki, bai egin molden bidez, pixka bat, eh, eh, ba, estofatzen edo ditugu, et, baina atera bideak bat Hala, eta atera pixka bat, iru lau eh, punduetan biltzen dira, pentsain eh, edo alohan aire estatzea, kalzioma ekartzea, e, ungarrien eta lizieren untsa baliatzea, eta gehien bat ungarrien e, estaltzea, kompostatzea eta askifite edatzea, eta noiztenka ere, eta hori pixka bat ere azken urtetan antzi dugu, da hasia behiz pixka bat ebaitea, baita e, pentze e, naturaletan, eh? pixka bat lehenago gehiago egiten zutena, eta gaur egun e, pixka bat antzi eta dena ere... E, egin moldetan ala. Elburua delarik beti, eh, laborariak bere pentsetan albezan eh, bat eman koja izaitia, albezan guti kampuan erosteko. Hori da, azkenean, gure lana lotu da ere ekonomiari. Laborariak albezan guti kampuan erostezan edo onkailu, edo bazka. Eta hortako da gehiago produzitzea etxean eta hortako lura ezagutzea eta respetatzea. Aski teknikoa da beraz hemen, eh? ipatzen duzuna, eh, eh ipatu duzu. Eh, pixka bat, anzten zirela ere az metodoak eta helburua hor, eh, azterketa horrekin, da ekartzea berriz eh, laborariak hortara, desberdinki lantzea hoien eh, pentzea, eta eh, azkenean, eh, be ezagutza falta hori ere eh, betetzea, zentaia da hor bilkurak antolatuko dituzi udauntan, hori ere esplikatzeko. Bai, uh, eh, elburua guai... Emaitzak hor dira, eh, bi urteren eh, ikerketa lana izan da, ikerketa zientifikoa, baina beti eh, alde praktikoari ustartuat, hori importanta da, ere ez dugu ikerketa bat egin eh, txostena eh, ermeiru batean atxikitzeko, txosten hori egin dugu laborariak baliagarri izaiteko. Beraz, emaitzak hor dira, emaitzak praktikoak dira, baliagarriak, nik ez erganezak, aski simpleak eh, edo zuen etxaldetan martxan emaiteko, egiteko, eta horiek edatuko ditugu eh, bai bilkuren bidez, bai eh, be, dozuen laborarik nahi balin bat ditu e maitzak, eh, bela, posible ditu ukaitea, ez da baita espada lehen bezala egiteko da gaur egungo egoeran, etxalden egoeran, nola uh, ekonomia azkartu, eta ekonomia azkartzen da ere eh, be, agronomiaren bidez. Eta agronomia da, eh, be, ala, lura ezagutu, egin molde egokiak e, probatu, mentoz onkailu gutiago erosi anpoan ongarriako bekiago baliatu, ala, jaredu lan horrek badu elburu hori ere eh, ekonomiari lotua, eta badu beste elburu bat da ere, ingurumenari lotua, adibidez, oartu girelarik hemen ez zutela atxikitzeko, gauzen atxikitzeko gaitasunik, horrek erraina du ezartzen bada, sobera, edo gaizki, edo momentu txarrean, eta lurrak ez badu atxikitzen, hori urerat doa gero. Eta beraz, ura e, zikintzen alda. Beraz, hor ere, e, pixka bat ustartu ditugu, begin molde batzu, laborariaren zat praktikoak eta inguramena eh, babesten dutenak. Aktualitatea, egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean, egunero gomita bat. Zortziak eta bi minutu dira goizberri emankizunan segitzen dugu, maite etxe gure gomita da goizuntan ble elkarteko kidea ipatu dituzu, be aterazen dituzten ondorioak lugen azterketatik atera dena eh, beraz hori praktikoki ere bai jendeak nebaitu ondorioak ikusten dara elaborariak eba dutela ukera jen lugen azterketa bat eh, plaza eh, ukaiteko eta hori bile elkartarekin ahemanetan sartuz laurantza lugetatik atere bai e, norbanakoek erabiltzen dituzte adibidez e, teknika horiek jen lugak ere bai obekio zagutzeko eta obekio usteatzeko Bon, Erranginezake guk lan hori eh, remandugu lehenik eta behin eh, laboralien zat, eta beraz eh, erranginezake gure edapen lana lehenik eta behin laborarieri eginen dugu. Uh, Baina negia joan haute gehiago ere beste bi publiko eranginezake uh, eh, onkitzen ditugula, dira uh, eh, laborantza lizeoetako uh, eh, ikasleak, zeren uh, biarko gaur egun uh, laborantza dira, beraz eskaintzen ditugu uh, aurkezpen batzu laborantza lizeoetan, alde batetik eta bestaldetik... Uh, eskaintzen ditugu ere uh, emaitzen edapenak, ba, be, ez gira bakarrik elurralde eh, honetan, badira beste uh, egitura eta, um, eta animatzaile edo teknikalariak, eta azkenean emaitza horiek hor uh, dira, publikoak dira, uh, eta gure asmoa da uh, zabaltzea, uh, beraz, laborari, laborarieri uh, itzulia da, uh, gaur egun uh, laborantza lizoetan diren ikasleeri, uh, partaideeri, eta egia ere, be, bon, euh, norberak... Um, euh, Hala, enik gertatu zait intermentzio bat zu egitea euh, uh, bar, baratzeak dituzten jende, jende eri edo hala, balia gariak izaiten aldira noski, hori dudari gabe. Guk ere baliatzen aldugu beraz, nizan bai. izlaborari, benen <laughs> baratze bat eh, ongi da gure luja ezagutzea gure landarentzat edo barazkientzat eta bar. Bai, bai, bai, bai, kaso guzitan, uh, ala, laborantzako uh, produzio bat egiten denetik, bai, produzio hori lur batean egiten da, eta lur horrek badu historio bat, eta badu uh, osagai bat, eta uh, gauza guziak bezala behiz erantare, baditu pondu positiboak negatiboak, horiek ezagutu eta helburua da, ala, egin molde egokiak uh, be, ehm, ala, martxan, martxan emaitea, eta hortik, Eh, berriz ere, ebe, ala, e, ekonomiak egitea eta inguramena e, eh, babestea beraz emaitzak deneri itzuliak dira, bai, bai. Eta ordean erran bezala, laborariak zuzendua, e, uda untan, emaiten dituzi bilkura batzu, eta jendeeri edo nori lotu e, dira bilkura horiek edo nola pastuko da hor? Bai, ala, ordean, lan hori bukatu ginoen joan dene urtean eta deia egin uh, egin ditugu bilkura ziklo batzu, donk bilkurak egin ditugu erriko etxeetan, eta erriko etxe horietan uh, erriko laborari guzieri idekiek dira. Hala, uh, azkenean, lau, lan hau publikoa da, eta dene diru publikoarik egin da, eta eta deneri uh, zuzendua da. Beraz, bilkurak eginen dira, uh, bigerren bilkura ziklo bat eginen dugu, aurtengo udan, uh, bat hor bankan, ergarai balean, ostibarre balean, eta gero Sibiroan eta lapurdin ere eh, emaitza orokorak ere malen ditugu, beraz eh, erriko etxetan, deneri idekiak, urririk, eta gero batzuk, eh, enfin paraleloan edo ustarturik eskaintzen dugu ere olako eskaintza tekniko bat da norberak nahi bali ditu emaitzak uh, ezagutu alden einean erantzunen dugu uh, eh, ara, guk proposatzen dugu etxaldeetan pasatzea bizpailu horrenez uh, eh, pentsen itzulia egitea edo alojan itzulia egitea luja ikertzea eta hori ikusten dena eta em, ditugune emaitzekin be ustartzea eta laborariari eskaintzea be, berri egon molde egoki batzu Horrekin bukatuko dugu, rein izen, nola egin eh, blerekin eh, beharremenetan sartzeko eta ze eskaintza baden, maite jenetxe etxe eskertuko zaitugu bezuen ikerketa lan eh, hori be orkestagatiko izuntan. Mil